bab telulikur. Gusti Yesus banjur ngandika marang wong akeh lan marang para murite mengkene. Para ahli Taurat lan wong Farisi kuwi sing wenang nerangake angger-anggere Nabi Musa. Mulane padha lakonono lan padha turuten sagaing piwulange. Nanging kuwe aja niru kelakuane. Awit wong kuwi dhewe ora padha nglakoni apa sing padha diwulangake. padha gawe pernatan-pernatan sing abot. Nanging wong kuwi dhewe padha ora nindakake. Sakae tumindake mau mung murih katono ing wong kayata padha nganggo tali sembahyang ombo, padha nganggo gombyok sing dawa ana ing jubai. Padha seneng linggih ing pap kang ana ing keramean-keramean lan linggih ing kursi sing arep dhewe. ing papan-papan pangibadah. Padha seneng diurmati ing pasar-pasar lan seneng disebut guru. Nanging kowe aja seneng yen disebut guru. Awit gurumu mung siji lan kowe kabeh padha dene sedulur. Lan aja ana wong ing donya kene sing kok sebut Rama. Awit ramamu mung siji ya kuwi sing ana ing swarga. Kowe aja gelem disebut penuntun sebab penuntunmu mung siji, ya kuwi Sang Kristus. Sopo sing gedhe ana ing satengahmu kuwi dadi paladenmu. Sing sapa ngluhurake awake dhewe bakal diasorake. Dene sing ngasorake awake dhewe kuwi bakal diluhurake. Ciloko kuwi para ulama lan wong Farisi. Kuwi padha wong lamis, kuwi padha ngalang-alangi wong-wong sing arep padha dadi kawulaning peperintahane Allah. Kowe dhewe padha ora gelem, nanging wong liya sing padha gelem kok alang-alangi. Ciloko kowe para wong ulama lan wong Farisi. Kowe wong lamis. Kowe padha golek alasan rupa-rupa kanggo meres rondo-rondo lan ngrampok umai. Banjur edok-edok ndedonga dawa. Mulane kowe bakal tampa paukuman sing luwih abot. Ciloko kue para ulama lan wong farisi, kue wong lamis. Kue padha lunga adoh, nganti nyabrang segara lan delajahi daratan. Mung merga kepingin oleh wong siji sing anut agamamu. Nanging yen wong mau wis mlebu agamamu, banjur kok dadekake calon isining neraka sing alane tikel pindho karo kue dhewe. Ciloko kue penuntun-penuntun picak. Kue muni mengkene, sing sapa sumpah demi pedalemane Allah wong kuwi ora kecencang dening sumpai nanging yen sumpah demi emase pedalemane Allah sumpah kuwi nyencang kuwi trae wong bodho lan picak endi sing luwih aji emase apa pedalemane Allah sing nucake mas mau kuwi uga memulang mengkene sing sapa sumpah demi mesbeh kuwi ora kecencang dening sumpai Nanging sing sapa sumpah demi kurban sing ana ing mesbeh mau, kuwi kecencang marang sumpai. Kuwi trai wong picak temenan. Endi sing luweh aji, kurbane apa mesbeh? Sing nucake kurban mau. Sing sapa sumpah demi mesbeh, kuwi sumpai demi mesbeh lan uga demi barang-barang sing temumpang ana ing kono. Lan sing sapa sumpah demi pedalemane Allah, kuwi sumpah demi pedalamane Allah lan uga demi Gusti Allah sing dedalem ana ing kono lan sapa sing sumpah demi swarga kuwi ateges iya sumpah demi damparing Allah lan iya demi Gusti Allah sing lenggah ana ing dampar mau Ciloko kuwi para ahli turet lan para wong farisi kuwi para wong lamis bumbu ceraken kaya dene telasih adas lan jinten pisan padha kok bayar pro sepuluhane. Nanging sing wigati dhewe tumraping agama kok lirwakake. Ya kuwi keadilan, kawelasan lan katemenan. Kudune rak sing siji ditindakake, nanging sijine aja dilirwakake. Kowe penuntun-penuntun sing picak. Lemut kok saring saka umben-umbenmu, nanging unta kok ulu. Cilaka kue para ulama lan wong Farisi, kue padha wong lamis. Sebab cangkir lan piring padha kok resiki njabane, mongko ing jerone kebak rereget saka enggonmu ngrampas mergo saka serakahmu. Kue wong Farisi sing picak. Resi ana dhisik jerone cangkir lan piring-piring kuwi supaya njabane ya bisa dadi resik. Cilaka kue para ulama lan wong Farisi. kue padha wong lamis, sebab kue padha kaya kuburan sing dilapur putih. Saka njaba pancen katon apik, nanging jerone kebak balunge wong mati sing wis bosok kabeh. Mengkono uga kue, saka njaba kue katon mursid, nanging jeroning batinmu kebak lelamis lan duraka. Ciloko kue para umlomo lan wong farisi, kue wong lamis, kue padha mbangun pesareyaning para nabi lan ngrenggo tugu pengeling-elinge para wong mursid. Lan kue padha muni. Saupama aku urip nalika jamane para leluhurku, aku mesti ora padha melu mateni para nabi. Dadine kue dhewe padha ngakoni yen kue kuwi padha turune wong-wong sing padha mateni nabi-nabi. Yen mengkono, terusno lan kebak sundukane dosa-dosane para leluhurmu kuwi. Kowe padha wong goro lan trae wong goro. Kepriye nggonmu bisa nguncati paukumaning neraka? Mulane rungokno sing temenan. Aku bakal ngutus nabi-nabi, wong-wong wicaksana lan ulama-ulama nekani kowe. Ana sing bakal tumuli kok pateni. Liyane ana sing kok salib ana meneh sing bakal kok siksa ing papan-papan pangibadahmu lan kok oyak-oyak saka kutha siji menyang kutha sijine wekasane paukuman tumrap nggonmu mateni wong-wong sing ora salah kuwi bakal katempuhake marang kuwi wiwit saka Abil wong sing mursid kuwi nganti tekan Zakaria anake Berekia sing kok pateni ana ing pedalamane Allah ing antarane papan suci lan mesbeh. Ngandelo, kabeh kuwi bakal ditempuhake marang wong-wong ing jaman saiki. Yerusalem, Yerusalem, kowe wis mateni nabi-nabi, lan benturi watu para utusan sing diutus Gusti Allah nemoni kowe. wis nganti ping pira nggonku kepengin nglumpukake anak-anakmu kaya babon nggone nglumpukake kuduk-kuduke ing sangisoring sewiwine nanging kue padha ora gelem ditenono omahmu iki bakal ditinggal suwung lan dadi sepi lan aku kondo karo kue wiwit saiki kue bakal padha ora ndeleng aku nganti kue padha ngucap binerkah ana ingkang rawuh ing asmanipun pangeran